T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel compte pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Mais comment ça personne ne parle manger notre part. Certains d'entre eux veulent pas nous voir. On me traite comme un putain d'esclave. Ma chérie, me raconte pas tes salades. Ce soir, je vais te verser la maillot. J'ai dit les madopes dans le coin, j'ai déployé mes ailes comme un charreau. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Ne joue pas les cours dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit sans le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis on ont perdu de la vallée. c'est nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Ils ont dit demain c'est loin, mais on n'y croit même pas. Je vous emmerde, je suis au bord de la mer, j'allume mon cohiba. Je reviens des Pays-Bas, j'augmente le PIB, on fait les bails et je baisse les trop Le taf ça paye pas. Jamais. Higo, donne-moi la maille, donne-moi le bail où je brise la vie. Elle peut s'acheter des nouvelles fringues, elle bosse pour nous sur Viva Street. quoi bon dans J'ai de quoi te faire enlever la vie. T'as voulu la vie de Tony dans la rue, mais l'addition est salée. Je joue pas les gros dans la street, tu te feras monter par un cadet. J'ai grandi dans l'illégal, au fond il ne faut jamais parler. La chatte de la petite est sale, mon lit le poisson salé. J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Comme dans MWA, type attitude, à la street, on tient les rênes. nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché.